Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Toyol Ngujang dikirimkan oleh Jimatres Dimas EP Blora, Jawa Tengah. lakon niki tak tulis kanthi pengalamaning bapakku nalika taun 1998 lan kedadian ing kutha Kediri Jawa Timur tetembungan iki tak tulis supaya kena gawe pangeling-eling kang kanca-kanca kabeh supaya ora bebalan karo jin lan sak panunggalane kutha Kediri yo ya iku kutha kang kebak budaya lan kanobatke kutha gedhe nomor telu ing Jawa Timur. Ya kutha iki kang lairake aku. Uga aku nduweni pangarep-arep sukyen yen pamucuke umurku bisa karangkul ugi ing kutha iki. Jeneng kutha pa iso kasebut aku Joko kang sergep mergai nganti lali kewajiban kurapi. rapi. Aku kerja melu dagang juraganku Pak Saeman ing pasar semen Kabupaten Kediri. Uga cedhak karo pangkuponku ing Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Pak Saiman juraganku praupane gagah pidekso tur brewok ananging sak suwene aku melu kerja Pak Saiman durung tau nyumurupi Pak Saiman bebojoan kanthi langgeng mesti durung ana rong taun nyisaeman putri kapundhut Boh kenge ngopo jalarane aku dhewe ya ora ngerti saiki Pak Saiman duweni bojo Bu Suratmi lan Bu Suratmi iki kapitung bojo kaping papat sing tak weruhi Bu Suratmi piantun saka ngadiluih Kabupaten Kediri kang ugoloman ning menyang aku Toko ni Pak Saiman uga kapitung salah sijining toko paling laris ing pasar semen. Lan sing tak bumuni. Saben bar pasaran Jumat legi. Mesti ing laci panggonan duit mesti ana kembang kantil lan sak panunggalane cemepak ing kono. Nanging kuwi uga tak anggap biasa wae menawa wong Jawa iki kebak budaya kang mercayaning leluhur. leluhur. Ing salah sawijining dina aku dipuruki ing daleme Majarata karo Pak Saiman. Pak, to Pak. Pak. Uh, Pak Saiman. Kenapa kok dalu-dalu suwan pagupon kula? Ngene lho, Pak. Sesuk kuwi awakmu prei dhisik lan rewangono aku resik-resik omah ya. Lho, lan kenapa iki, Pak? Dino minggu pahing ngarep kuwi anakku Dewi arep duweni karep rabi karo cah lanang saka Blitar. Dadi mulai rong dina iki tokoku prei dhisik. Sesuk-esuk awakmu melu resik-resik omahku karep ben resik nalika dinane besok ya. Oh, inggih. Inggih, Pak. Enjing kula dateng daleme Bapak. Ya wis. Nek ngono aku tak pamit dhisik ya, Pak. Nggih, Pak. Monggo, monggo. Aku ngeterke Pak Saiman tumuju regol ngarep. Besok kuya aku siap-siap mangkat tumuju daleme Pak Saiman ing Besuki Kabupaten Kediri. Ing daleme Pak Saiman wis rame ana wong kang resik-resik uga kang tumuju pawon kabeh kuwi gawe persiapan nikahake Mbak Dewi anake Pak Saiman. Lagi mudun kok motor aku langsung diceluk Sutris. apa pak? Kini diri wangi resi jeru rumah. Ya Tres, aku langsung tumuju ing jeru rumah supaya resik-resik ing jeru rumah. Pancen ing omai pak Saiman ki gedong magron-magron lan akeh barang-barang kuno. Aku langsung bayi nyekel sapu lan arep buka kamar ing buri. Ancasku arep tak resi'i. Aku mlebu kamar lansing tak gumuni. Ing kono no gentong kang budi kang diseleh ing pojokan kamar lan ora mung kuwi sawijining kamar iki uga temboke dislambuni kain putih kaya mori kabeh aku mbatin mosok ing kamar ana gendong yo katik gendonge ditaleni kain putih meneh eh, paling iki yo mung barang koleksine Pak Saiman bae durung nganti mbatin kang ora wis-wis aku dikagetake ambek lawang kamar dibuka apa? Nyapa kowe ndek kene? Mangkono celatuning Bu Suratmi. Oh anu Bu, niki kula nyamponi kamar niki. Wis, kowe metu wae, Pak. Kamar iki mengko tak resikane dhewe. Oh nggih, Bu. Karo nggawa sapu aku metu saka kamar lan nyumurupi panyawange Bu Suratmi marang aku koyoke gelo. Nanging kuwi tak anggap biasa wae pancen Bu Suratmi sak suwene iki loman marang aku. Aku nerusake resik-resik ing jaba omah bareng karo Sutris aku rerembukan. Tris, aku mau ngresiki kamar ing jero sandinge meja makan kuwi lho Tris. Mosok Tris, ning kono kamare ketone sintru tur ana gentonge Tris. Weruh apa ora Tris? Iki kamare sapa? Jawabe Sutris kanti kaget. Lho, aku sak dawane ngriwangi dagang Pak Saiman bareng kowe iki durung tau Nyumur nyumurke kamar kuwi lho, Pak. Kamare sapa ya, Pak? Ya mbuh, Tris. Engko gegek kamar gaib ya, Tris. Lah, kowe iki malah meden-medeni wong wae, Pak. Wis ayo resik-resik. Resik-resik mana ayo? Aku isih batin sakjane kamar opo kuwi. aku bali ning omahe Pak Saiman meneh. Amarga awan mau aku dibeseni Pak Saiman kanggo njupuk dhuwitku minangka opahku resik-resik mau. Sutris arep tak parani mbuh ngluyur ning ngendi. Sidone aku budal dhewe tumuju mbesuki omahe Pak Saiman. Singkat cerita, sawise omong dawa endhek ing omahe Pak Saiman, aku pamit mulih mergo jam ya wis jam setengah siji wengi. Aku ayem diamplopi Pak Saiman. Sawise pamit marang Pak Saiman ugi Bu Surati aku pamit mulih durung nganti tekan omah montor kujuk-kujuk wae abet rasane. kaya digoncengi wong. Sawise tak plengak aku kaget. Ana bocah cilik loro ning mburiku. Banjur montor tak parkir. Lho, Le. Kowe sapa kok iso melu aku? Bocah kuwi meneng wae karo ndingkluk ora ngetok raine. Tak takoni meneh. Omahmu ndi? Kowe nek melu aku di Bocah loro kuwi banjur ndudingi arah kidul sing ya omahe Pak Saiman. Banjur bocah si jine kuwi omong karo ndingkluk. Pak, aku melu sambang. Mau saka omahe Pak Saiman. Loh, ngapa kowe kok melu aku? Kowe anake sapa? Bocah loro kuwi mung meneng wae. Banjur sirahe bocah loro kuwi tak adeke. Oh. Astagfirullahaladzim. Aku kaget. Praupane bocah-bocah kuwi jan gegirisi. Mripate abang banjur guyu mengingis kaya-kaya siunge arep nyokot tanganku. Tanpa capo aku langsung wae nyetater motorku bablas. Mulai. sawise teko ngomah lawang tak buka banjur aku senden ana ing dipan awakku bener-bener lemes nyawang praupane bocah-bocah loro kuwi mau aku mbatin apa iki sing jenenge tuyul apa iku ngene Pak Saiman lan apa ana hubungane tuyul karo bentong ing jero Pak Saiman mau ya Buh, aku ora ngerti bengi kuwi aku ora iso turu nanging mbuh jam pira akhire mripat iki iso merem Esoke aku siap-siap budal meneh ning omahe Pak Saiman. mergo dina iki mengko dong gawene Mbak Dewi dadi nganten. Tekan kono wis rame padha masang son lan masang panggung wayang kang rencanane mengko bengi bakal nanggap wayang. Aku langsung wae melu pasang panggung karo wong-wong. Ujug-ujug kok mburi gegerku diteblek karo sutris. Sergep men kowe, Pak. Esuk wis teko kene. Ora aku dek bengi bar keweden. diweri tuyul to tres tres. Jawabe sutris karo guyu nyeblek pipiku. <laughs> Apa kowe diweri tuyul? Justru mayah tuyul sing wedi kowe. Kok kowe malah wedi tuyul to? <laughs> Apa kowe iki anak-anak baik? Mbah Tres, harapmu duitmu wis mbok jupuk ngene Pak Saiman Tris. Wis, wis Pak, lagi mau esuk. Nek bengi aku niri tonggoku, Pak. Singkat cerita bengi kuwi wis rame banget uga tamu saka Blitar wis padha teka. Aku karo Sutris banjur nyiapke piranti daharan gawe tamu saka Blitar. Uga penganten wis bibar ketemu, eh pancen ayu tenan Mbak Dewi bengi iki. Uga penganten kakung gagah merbawani. Wayang wis mulai para tamu buka meripat deleng dalang cerita. karo Sutris ditemoni Pak Saiman ngongkon aku karo Sutris. Pak, Tris, ae tamune disiapke unjukan lan daharan yo supaya ayem mulai nonton wayang. Nggih, Pak. Hanjur Pak Saiman tumuju ngarep meneh. Aku karo Sutris caturan. Eh, Pak. Aku kok ora ngerti Bu Suratmi yo. Ayo, maju wong. Iya, Tris. Maju. Sama-sama ngawit nanten ketemu mau. Bu Suratmi uga ora ana ning ndi yo, Tris? Empo Ya wis, iki tae ndang ayu disuguhi tamune. Jan tamune akeh tenan. Uga dalange wis kondang gone nglakokke cerita wayang. Iki aku kondo karo Sutris. Wis. Wis sing gawe teh wae aku tak dadiane ngarep bayi nyediani darane. Ya, Pa. Sutris langsung pinuju mburi nalika Sutris ana ing mburi. Dekne ngerti kamar sing jari kuwi. Banjur Sutris batin. Kali itu yuk langsung bendoto. Bajar tak ngerti. Penasaran Pancen kamar kui panggonan yang paling buri lagi wai. Arep tak buka. Sutris krungu wong wadon kang Sambat kelaran. sapa ya kuwi? Langsung wae Sutris buka lawan. Astagfirullahaladzim. Kagete nyawang Bu Suratmi lagi ngemi itu yo loro ing kamar kuwi. Bu Suratmi kelaran melengak rohaku duding-duding isaratnya aku metu saka kamar kuwi. Aku pancen meneng ototku koyo dilolosi nyawang praupane tuyul kang gegirisi kuwi. Banjur aku metu saka kamar. Aku kanti mlayu tumuju ngarep omah golek Topa. Topa. Pimu jutan opo Topa? Ngopo to Tris? Omong sing jelas to. Anu, anu Pak. Ning ning jero kamar mburi kuwi ana tuyul loro. Lagi ngemik Bu Suratmi, Pak. Tris? Tenan kuwi Tris. Ya, iya, Pak. Ayo to. Jan, ngekiri si tenan. Gila aku. Durung nganti olehku kaget aku digumunke karo tangisi wong akeh ning jero omah. Dadakno Pak Saiman sak keluargo nangisi Bu Suratmi kang kapundhut. Praktis tamu kalang kabut kabeh wayang gamelan dimandhekake. Bu Suratmi kapundhut kanthi kahanan ternyuh. Kebayak sing digawe mosak nasik jebol kabeh lan ing dodone satu kaya dicokot. Apa oh, iki sing jenenge pesugihan tuyul ya? Esoke sak bareng layat karo sutris ing dalemi Pak Saiman, aku mampir ning warung kopi. Wong-wong warung uga nyeritake kapunduting Bu Suratmi. Slatune surti bakul kopi. Eh, lah iya Pak Saiman iki. Angger duwe bojo kok ora tau langgeng. Jawab Mbah Sukiran kami tua desa Mbetsuki. <laughs> Iya aku wis sing jenenge pesugihan tuyul. mesti bojo bakal ngemiki tuyul nganti gethi entek ya akhire mati kaya ngono kuwi berarti sugih Pak Saiman lan bojone mati saben rabi niku oleh-oleh ngemiki tuyul niku nggih Mbah iya le Pak Saiman niku ngingoni tuyul saka ngujang tulung agung kono lho lan tumbal pisanane mbiyen anake Jarwanto mbiyen mesti kowe durung ngerti le Pak Saiman biyen iku kancaku becak le. Sadurunge aku dadi kami tua desa iki. Terus akhirnya Pak Saiman jupuk tuyul ing ujang kono kanthi iso sugih lan duwe toko sing mbok gawe kuwi. Eling le. Saben dikeki pangan Pak Saiman to Bu Suratmi sadurunge idonono ping telu maca donga sak isomu. supaya awakmu sing jek nom-nom iki ora dadi gedhi bale Pak Saiman. Kok miris tenan yo, Mbah? Banjur aku karo Sutris metu ka warung lan mulih. Wiwit dina iki aku karo Sutris prenggonku melu kerja Pak Saiman, mergo aku wedi nek didadekne gedhi Bali. Rong taun krungu-krungu yen Pak Saiman bangkrut mergo tokone lan omahe dibobol maling. Kabeh sing diduweni entek. Ya wis semene crita iki saka pengalamaning Bapakku Mustofa utawa Topa nalika isih nom lan manggon Kediri kono. Muga cerita iki iso gawe pangeling-eling jimatres kabeh supaya ora bebalan karo bangsa jin. Soko aku Dimas IP Bluro Jawa Tengah. Salam jimatres. Au.